2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանի սանձազերծած 44-օրյա պատերազմի հետևանքով Արցախից բռնի տեղահանվեց շուրջ 40 հազար մարդ կամ 10 հազար ընտանիք։ Այդ պահին դա Արցախի հանրապետության բնակչության 27%-ն էր։ Հայաստանի միգրացիոն ծառայությունն իր տվյալներն ունի։ Պատերազմի հետևանքով Հայաստանում հաշվարվել է ավելի քան 91 հազար տեղահանված արցախցի։ 88%-ը կանայք ու երեխաներ։ Արցախի օպերատիվ շտաբի տվյալներով նրանց 70%-ից ավելին վերադարձել է։ Պարսյանցների ընտանիքը Շուշիից է, բռնի տեղահանված։ Այժմ Վարդով է ապրում Արարատի մարզի Խաչփար գյուղում։ Կեղանուշ Պարսյանցը պատմում է. 110 քանի քառակուսի 4-սենյականոց լրիվ կապիտալ վերանորոգված ամենավերջին մոդայի ձևերով, ամենավերջին կահույքով։ Արդեն կահույքը ունեինք, ինչ որ չունեինք, արդեն պատվիրել ենք, որ պիտի բերենք տնեին։ Պարկով չենք վերցրել, բայց 5 միլիոն որպես վարկ ռեմոնտի համար տվել էր։ Իսկ մնացածը մոտ 15 միլիոնը մենք ենք ներդրել։ Միայն Շուշիից բռնի տեղահանվել ու տարհանվել է 1732 ընտանիք, 5300 մարդ։ Նրանց մեծ մասը՝ մոտ 1100-ը, Հայաստանում են։ Մնացածը Արցախի տարբեր համայնքներում՝ Ստեփանակերտ, Ասկերան, Ճարտար, Մարտակերտ։ Բնակվում են հյուրանոցներում կամ վարձով։ Բացի իրենց 4 սենյականոցից, պարսյանցները Շուշիում թողել են եւս մեկ առանձնատուն ու բնակարան։ Ծնողներն էլ Շուշիի Խաչմերուկում գտնվող մթերային խանութը, որի միայն պահեստի ապրանքը 6 միլիոն դրամ էր կազմում։ Երկու ավտո տնակել է մնացել ադրբեջանցիներին։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների կադրերից միայն գիտեն, որ իրենց տներն արդեն չկան։ Դրսում Արցախից դուրս գրեթե մարդ չունենք, ընդգծում է Շուշիի քաղաքապետ Արծվիկ Սարգսյանն ու նկատում. Հայաստանում գտնվողները նույնպես ցանկանում են Արցախ վերադառնալ, բայց այս պահին կացարանի խնդիր ունեն։ Հետո նաև հիշում է, վերջին տարիներին Շուշիում կյանքը փոխվել էր ազատագրել էինք Շուշին, Թուրքի գրավչաներ ներկերեր ներկայաց, բացի դա դե իրենց են հին կահույք ա եղել։ Այս վերջի տարիներին արդեն ոնց որ մարդկանց կյանքը փոխվել է։ Եվ բնակարանների մեծամասնությունն էր նորոգված վիճակում, համայաթե, հետո բացի դա պետությունը աջակցում էր մոտ մի 700-800 հազար դրամի շինանյութ էր տրամադրում, բայց նրանից հետո մարդիկ արդեն իրենց հավաքած գումարներ կամ առարկ էին վերցնում, իրենց բնակարաններն էին նորոգում ու դրա հետ միասին կահույք էին փոխում։ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում Հադրութից բռնի տեղահանվել է 3841 մարդ, Նրանց մոտ 45%-ը վերադարձել է Արցախ, 10%-ը Հայաստանի սահմաններից դուրս է գտնվում, մնացած 45%-ը Հայաստանում է։ Թվերը փոխանցում է Հադրութի քաղաքապետ Վահան Սավադյանը։ Ստեփանյանների ընտանիքը բռնի տեղահանման հետևանքով Հադրութում թողել է ողջ ունեցվածքը՝ երահարկ առանձնատունը, բիզնեսը։ Այժմ Երևանում բարձրահարկ շենքի մի բնակարանում 8 հոգով վարձով են ապրում։ Արցախյան առաջին պատերազմի հետևանքով վնասված տան վերանորոգումը 2004-ին են ավարտել։ Արթուրի ձեռքին կորցրած գույքը հավաստող փաստաթղթերն են։ Տունը սեփական տուն է բնակել, ինքը 443 քառակուսի մետր բնակելի տարածք ունեցել։ Կարելի ասած երհարկանի այն ժամանակ, որ մենք այդ տունը սկսել ենք կառուցել, նաև ապաստանի նման ինչ որ մի բան ենք կառուցել։ Մոտավորապես քառակուսի եթե պետական բաներով հաշվենք, ինքը գալիս է 100 միլիոն ավելանում։ Ադրբեջանի սանձազերծած պատերազմի հետևանքով բռնի տեղահանված ընտանիքներն այս պահին կորցրած գույքի վնասի փոխհատուցում են ստանում Արցախի կառավարությունից։ Նաև կարող են դիմել Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան Ադրբեջանից պահանջելով կորցրած գույքի փոխհատուցում։ Ամբողջական տվյալ բռնի տեղահանված ընտանիքների նյութական վնասների մասին չկա։ Գույքագրումը շարունակական է, բացատրում են պատկան կառույցները։ Արցախի հանրապետության կառավարության 2021-ի ապրիլի 19-ի որոշմամբ հաստատվել է 2020 թվականի պատերազմական գործողությունների հետևանքով նյութական վնաս կրած ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձանց պետական ֆինանսական աջակցության որոշումը։ Արցախի Հանրապետության նյութական վնասների հարցերի կոմիտեի նյութական վնասների գնահատման քաղաքականության մշակման վարչության պետ Արմիդա Աբ รา համյանը ռադիոլուրին փոխանցում է ուղությունները 6-ն են։ Այս պահին ներկայացված դիմումներով անհատական գործեր են կազմվել։ Դեռ չի մշակվել մոտ 10000 անհատական գործ։ Դրանցից 1462-ի մասով սահմանվել է վնասի փոխհատուցման չափ։ Բռնի տեղահանված 1 արցախցին կարող է 3 ուղղության շահառու լինել։ 1462 անհատական գործի մասով աջակցության ընդհանուր գումարը Ընթացիկ տարվա հուլիսի 1-ի դրությամբ կազմել է 7 միլիարդ 220 միլիոն 814 հազար 553 դրամ։ Արցախի օպերատիվ շտաբից փոխանցեցին հուլիսի 1-ի դրությամբ Հայաստանում է 20036 մարդ կամ 5203 ընտանիք։ Բռնի տեղահանված գույքային ու նյութական վնասներ կրած արցախցի ընտանիքներին փոխհատուցում պետք է նաև Ադրբեջանը տրամադրի, եթե ընտանիքները դիմեն ու մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանն էլ համապատասխան վճիռ կայացնի։ Հայաստանի։ Միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշեկ Իրակոսյանի խոսքով բռնի տեղահանվածների իրավունքների պաշտպանության նպատակով 2021 թվականի փետրվարի 1-ին Եվրոպական դատարան Գանգատ է ներկայացվել։ Սա Հայաստանի Հանրապետության կողմից առաջին միջպետական Գանգատն էր ընդդեմ Ադրբեջանի։ Եղիշեկ Իրակոսյանը լիահույս է, որ հայկական կողմին ներկայացրած փաստարկները, որքան էլ Բաքուն փորձի հերքել, անարարկելի կհամարվեն։ Հասմիկ Դիլանյան, Ռադիոլուր